Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais no 89.4 da FM aquí en Radio San Boi para todos vosotros dúas horiñas de radio en, en galego. Hoxe non estamos físicamente, está grabado este programa e enlatado, pero seguro que pasaredes dúas horiñas de radio en galego entretidas. Tivemos que desplazarnos a Pontevedra por mor de a presentación do libro de poesía mm, de Rosalía de Castro que recolle os certames de poesía Rosalía de Castro de Cornellá do 2019 ao 2023. Pero ofrecendo poesía, vamos a falar precisamente con unha persoa que ten moito que ver coa poesía. Sí. Moi boas. Vounos a presentar a unha persoa que admiramos moito, que ademais coñecemos hai pouco, que é unha gran poeta, pero ademais de ser poeta, é filóloga francesa. Eh, ademais, eh, ela organiza moitísimos actos en, en Vigo, está traballando en, en moitísimas cosas, aparte de escritora e poeta, tamén fixo un recital poético plurilingüe que se titula Desafiando nas sombras o día <coughs> perdón, o día 3 de outubro ali no Río Lagares, rúa Falterra 16 de Vico. Entonces, queridos ointes, aí temos a Estela Maris González Albuena. Moi, moi boa, benvida, Estela. Boas tardes, moitas gracias, Julio, pola presentación tan xenerosa que me fixeches. Eu <clears throat> encantadísima de poder participar aquí con vos e de que podades seguir este recital. Eh, así resumido, desafiando sombras, eh, empezou a a mm, facer recitais por Vigo hai uns cinco anos e mm. eh, facemos recitais da nosa autoría e facemos recitais tamén celebrando algunha cousa pode ser o Día Internacional da Poesía pode ser o Día do Libro pode ser o Día das Letras Galegas eh, o Día da Traducción sempre Xa ah. levamos 4 celebracións do Día da Traducción en Vigo en diferentes en sitios. Ademais, este coincide precisamente o Día da Traducción por precisamente coincide por o feito de que ese recital poético é plurilingüe, é dicir, sí. poetísimas Sí, sí, sí, sí. Entonces aproveitamos esas recitacións que tens para poder emitilas, preséntanos ti as persoas que van a Sí, sí, recitar, sí. Antes de presentarvos, eh, teño que dicir que estaban convidados a este recital a eh, por motivos de tempo non poden estar aquí Alberto Avendaño, poeta e performer, e os traductores Manuel Cartea e Beatriz Pepin xa Ajá. que o Día da Traducción celébrase sobre todo os traductores, claro, porque claro. se non houbera traductores non podería existir a traducción. Porque ti tamén eres traductora, o sea que... Sí, a mí apasioname, apasioname ese, claro, ese, claro. ese, ese labor. Eh, cando teño tempo, pues, eh, estou con iso. Porque é vale. unha boa mm, relación cas palabras, tens que estar buscando aí a traducción máis máis máis máis doada, máis tens que estar con sinónimos, tens que estar tamén con o lateso, o lateso poético que non é non é fácil atopalo en cada autor e tamén estou niso, si. Sí. <clears throat> Entonces este pasado eh, recital que fixemos en Vigo <clears throat> para, para celebrar o Día da Traducción eh, empezou a, a recitar neste, neste, neste recital a poeta Cris Amoedo que é unha poeta amante das linguas clásicas e das modernas Ajá. e que vai recitar eh, nesta ocasión a Narcís Comadira en galego e en catalán Ajá. e entonces pareceume que podía ser moi moi axeitado para, para a vosa radio Hombre, claro, claro. Extraordinario, sí, sí. E eh, despois sigue o recital coa poeta e ilustradora Francesca da Silva, que vai recitar ao poeta Carlos Oroza en castelán e en galego. Moi ben. E, eh, en terceiro lugar vai falar, vai falar, non, vai recitar Karim Monteiro Zalen, que é unha poeta escritora que escribe en alemán e en castelán, e vai recitar a poeta suiza Erika Burkhardt. Tamén en dous idiomas, en alemán e en castelán. En cuarto lugar, Alicia Sabaxe, poeta e performer, vai recitar en italiano e en castelán a poeta Alda Merini. En quinto lugar, a poeta Patricia Rivas recitará en portugués e en castelán a dúas poetas portuguesas, Filipa Leal e Sofía de Mello. Miguel Vigo recitará en castelán, ruso e xaponés a Pushkin a Kenji Miyazawa. A pronunciación é Miwasawa. Quero decir respectivamente, claro, en, en, en, en castelán a Pushkin eh, eh, e en ruso e xaponés a último que veño de ler, que é difícil de ler. <laughs> Eh, estudiante de japonés, e eh, sempre claro. nos nosos recitais pois sempre eh, está disposto a recitar eh, poeta, poemas en, en xaponés. Moi ben. E eh, despois, para, para rematar o recital poético plurilingüe, rem, eh, a, a, rematarei eu co, cun poema de Celso Emilio Ferreiro que esta vez fixen un experimento, é dicir, en vez de traducilo, eh, facer falar en francés a Solio intercalando en galcén. E entón quedou así, eh, supoño que, que se entenderá, por menos a idea xeral, e o poema é Unha rosa e unha rosa, do seu libro Antipoemas, publicado en 1972 pues, pues nada más, isto é todo. Moi, pois un placer, unha honra de, te, te, como presentadora e ao mesmo tempo despois de esta pequeniña introdución vamos a escoitar a eses declamadores que nos comenta aquí. Eh, bueno, agradecerche que nos fixeras este agasallo tan importante de poesía para todos os nosos ointes e seguidores. Pues moitas gracias a vos también. Catro palabras de Narcís Comadira. No medio dun soño aparece un anxo e téntame. Escribe, fai un poema. Quero desfacerme del. Quero dormir o sono dos xustos ou o sono dos pecadores. Dame igual. Quero dormir. Pero el porfía. Toma, dime, catro palabras. Mundo, país, lingua e amor. E engade, xa case che fixen o poema. Eu Contexto. Se escribo o mundo, terei que engadir tamén desastre, fame e guerras. Se escribo o país, xa entro no territorio tolo do ser e das fantasmas. E se escribo lingua, ves, a dor rompe me a alma. Non podo escribir máis. E dime, ti escribe amor polo mundo e polo país e por esta lingua que morre e que che rompe a alma. Verás que aínda podes facer este e mil poemas. Quatre paraules, de Narcís Comadira. Mig en somnis, un àngel se m'apareix i em tenta. Escriu, fes un poema. Vull treure mal de sobre. Vull dormir els soms dels justos o els soms dels pecadors. M'és igual. Vull dormir. Però ell insisteix. Té, diu, quatre paraules. Mom, país, llengua, amor. I afegeix: Gairebé ja t'he fet el poema. Jo li dic, si escric molt, bé hi hauré d'afegir desastres, fam i guerres. Si escric país, ja entro al territori foll de l'ésser i e dels fantasmes. I si escric llengua, veu, el dolor em trenca l'ànima. No puc escriure més i em diu Tu escriu amor pel món i pel país i per aquesta llengua que és mor i et trenca l'ànima. Veuràs que encara pots fer aquest i mil poemes. Carlos Soroza, bilingüe, castellano, gallego. Blanquísima su presencia. Sus temblorosos dedos buscaban en las hojas de un libro el femenino del ojo. Más allá de lo escrito o lo nombrado, no hay más bondad que la que emana de la inteligencia, la que tomó fuerza en nosotros cuando la incertidumbre. en la incertidumbre, en la enumeración caótica, reunidas las palabras que componen el discurso, los caracteres se van formando. Del universo es la mar una sombra, una luz temblorosa en la piel, una línea que sueña. La unidad febril premonitoria en el espacio creado para la música. En el cambio de súbito el lugar se convierte de su materia indemne la luz, un territorio trasgredido por la poesía, un poema abierto in situ en la memoria, como la voz que disfruta en el proceso elaborada, en el calor humano, en el ánima, en todo lo habitable, como el amor embriagado de proximidad. Branquísima a súa presencia. Os seus trementes dedos buscaban nas follas dun libro femenino do ollo Mais aló do escrito ou nomeado Non hai máis bondade que a que mana da inteligencia O que tomou forza en nós cando a incerteza Cando na incerteza, na numeración caótica Reunidas as palabras que compoñen o discurso Os caracteres vanse formando. Do universo é o mar unha sombra, unha luz tremente na pel, unha liña que soña. A unidade febril premonitoria no espacio creado para a música. No cambio, de súpeto, o lugar convértese da súa materia indemne a luz un territorio transgredido pola poesía, Un poema aberto in situ na memoria, como a voz que goza no proceso elaborada, no calor humano, na ánima. En todo habitable, como amor embriagado de proximidade. Voy a leer el poema La constelación estelar del niño de la poeta suiza Erika Burkhardt, primero en su original en alemán y luego en castellano. Sternbild des Kindes. Er kam von weit und sagte, er sah Männer reden mit Bäumen. Zu beiden Seiten des Stroms gingen die Wälder Tagreisen lang ins verschneite Land. Und es zeigte sich abends der heimische Gott im Gewölk. Nicht fremd war den Menschen die Stimme vom anderen Ufer. Allerorts galt der Glaube, dass im Sternbild des Kindes eine neue Erde beginne. Blumenwälder verwüchsen die Grenzen, von Wurzeln verklammert, heilte der Abgrund. Dieses Sternbild aber, sagte der Mann, dieses Sternbild gibt es noch nicht. La constelación estelar del niño. Él vino de lejos y dijo haber visto hombres hablar con árboles A ambos lados del río, los bosques se adentraron durante todo el día en la tierra nevada, y por las tardes asomaba el dios local entre nubes. No le era ajena a la gente la voz que sonaba desde la otra orilla. En todas partes se mantenía la creencia que con la constelación del niño comenzaría una tierra nueva. Bosques de flores cubrirían las fronteras con vegetación. Entreverado por raíces, el abismo sanaría. Esa constelación, sin embargo, dijo el hombre, esa constelación todavía no existe. Vedi il mio uomo, Alda Merini. Se tu vedi il mio uomo, carezzagli dolcemente la fronte. È lì che abita il suo grande pensiero. Se tu vedi il mio uomo, affondagli un coltello nel cuore e fagli uscire il grumo di sangue della donna che l'ha ingannato. Se tu incontri il mio uomo, bagnagli dolcemente le labbra. A sette da tanto tempo. Ma se tu vedi il mio uomo, estenditi dolcemente vicino a lui. È un uomo che sa amare. Tú ves a mi hombre, acaricia tiernamente su frente. Es allí donde habita su elevado pensamiento. Si tú ves a mi hombre, húndele un cuchillo en el corazón y hazle salir el coágulo de sangre de la mujer que lo ha engañado. Si tú encuentras a mi hombre, Moja dulcemente sus labios. Tiene sed desde hace demasiado tiempo. Pero si tú ves a mi hombre, tiéndete dulcemente a su lado. Es un hombre que sabe amar. Xantaran no xantar de escritores un crítico literario, un poeta zen, unha poetisa da música contemporánea, unha produtora de espectáculos de fusão, eu. Eu era, naturalmente, a máis alta representante da poesía lamexas. Eu era da voz grosa que lía poemas deles pelas esquinas da cidade. Eu era que facía pausas para o cigarro, a que non tiña compañía para tanto mar, tanto frío, tantas interrupções de medo e nicotina. Talvez alguén teña falado de tristeza. É un tema que me interesa. Eu non sei chorar, dis. Nunca aprendí a chorar. me fico con falta de ar. Quero chorar moito, mas acabo por chorar pouco porque teño medo de me engasgar e morrer. <laughs> Riso, Gerard. Esta poeta lamexas tan engrasada, tan dada a tironía, tan menos lamexas do que nos pensábamos. Nesa noite, chorei moito. reunieron en la tertulia un crítico literario, un poeta zen, una poetizada de la música contemporánea, una productora de espectáculos de fusión y yo. Yo era, naturalmente, la más alta representante de la poesía redicha. Yo era la de la voz grave, la que leía poemas de ellos por las esquinas de la ciudad. Yo era la que hacía pausas para fumar, la que no tenía compañía para tanto mar, tanto frío, tantas interrupciones de miedo y nicotina. Tal vez alguien haya hablado de tristeza. Es un tema que me interesa. Yo no sé llorar, dije. Nunca aprendí a llorar. Me aflijo, me quedo sin aire. Quiero llorar mucho, pero acabo por llorar poco porque tengo miedo de asfixiarme y morir. <laughs> Risa general. Esta poeta redicha es tan graciosa, tan a la autonomía y mucho menos redicha de lo que nos pensábamos. Esa noche lloré mucho. pasían, atrás con loios y conversas, intrigas sueltas de bordéis y e pasos. Os sabios sabios un ruido que só podía hacer ya sabido. Para la frente era solo o su su de un un sol inevitable. indescifrada escrita de otros astros, silencios silencio las zonas nebulosas, trémula a bússola, tateaba Y pues giran las costas luminosas, silencios en palmares, frescor ardente y un brillo invisible frente a frente. Navegaban sin el mapa que seguían dejando atrás conjuras y debates, intrigas sordas de burdeles y palacios. Los hombres sabios habían concluido que solo podía haber lo ya sabido. Hacia el frente era solo lo innegable bajo el clamor de un sol inhabitable, indescifrada grafía de otros astros. En el silencio de las zonas nebulosas, trémula la brújula, palpaba espacios. Después surgieron las costas luminosas silencios y palmares, frescura ardiente y el brillo de lo visible frente a frente. Sergeyevich Pushkin. Yo la amé, y en mi alma delirante aquel amor quizás nos extinguió. Mas no tenga temor en adelante, no quiero afligirla nunca más. La amé en silencio, lleno de amargura, celoso fui, sufrí la timidez. Yo la amé sinceramente, con tal ternura, como deseo que la ame, igualmente la próxima vez. Ya vas, Lubov. Ищавих, Моше, душе мае васла, ни сапсен. Но пуш, а на вас больше не требует. Я не хочу пищалит вас ничем. Я вас любил, to безнадежна, to рабьостью, то ренастью томи. Я вас любил так искренно, так Nieshna, Kahdai Bambo, Ljubibo, Vid, Drugim. Keksu, poema de Kenji Miyazawa sobre la compasión y la ayuda a los demás. Ese tipo de personas en las que todos querríamos convertirnos, sin dejarse vencer por la lluvia. Amenimo Keksu. 格差にも負けくす。ジョッキにもなくすの悪さにも負けぬ。丈夫な体を持ち、ジョックはなく、決していからくす。いくつも静かに笑っている一日に玄米、ジョンゴと味噌と少しの野菜を食べ、 洗えること自分関与にいいですね。Yo pomikiki sihuakari, xioste, basurexu. Nohara no, naxu no, hayashi no kage no, chisa na kayabuki no konya ni ite. Higashi ni, byoki no kodomo areba ite kambio shiste yari. Nishi ni, 疲れた母ればいて、その稲のたわおい。南に死にそうな人あれはいて、わがらまくてもいとい。北に県きやじゃ訴訟があれば、つまらないからやめろとい。左の時は涙、お流し。寒さの夏は おろおろあるけみんなにデクノボっと呼ばれ褒められもセックス国もされくすそういうものに私はなりたい est une rose qui sans doute unha rosa é unha rosa quen o dubida asistín unha noite O nacimento dunha rosa namorada do vento e aínda máis miña Xertrude pura, alcendida rosa e mula da chama La rose American Beauty peut être fabriquée en assassinant les boutons qui poussent auprès d'elle. Mais s'il vous plaît, Prenez la rose sans secouer les rosiers. Rosas, medrai e multiplicadevos até invadir as caixas de caudás, até inutilizar as metralletas, porque os tiráns xa máis tiveron rosas, poñen rosas de sangue nos nosos ollos. Non a toquedes máis, que así é a rosa para cando as frautas victoriosas chifren na rúa dos profetas. La vie passe, enveloppée de noir vent, et elle s'enfonce dans la mer. Les jours surgissent. les hommes grandissent, se reproduisent. La pluie tombe persistante sur le monde. Et todo le que o lume será o árbitro do combate final cando as marés se acheguen con escumas de Un jour, je parlerai de la rose. Maintenant, je suis pressé. Dieu veux deviner, oracle de Delphes, cybernétique, combien d'anges occupent la tête atomique d'une fusée balistique. Cifrar as injusticias vertebradas, deducir os aldraxes invertidos estadísticamente, saber a cantos lobos tocamos por familia, indagar as torsións por kilómetro cadrado, medir a xeografía dos famentos e a libre xeometría do mundo idem. Les intérêts décomposés de réservoirs de rêves plein de kilowattheures esperanza. As delacións coordenadas, as coordinadas cárceles de berros, hoyos cantos, chorando gases vaguentos, matemáticamente detectados. Madame Machine, donne-moi des chiffres, je veux savoir de numéros, de balles tirées, de lois promulguées. de específicas fórmulas de morte, de silencio absoluto para organizar o tempo do gótico flamígero nos camposantos dóciles. Maintenant je suis pressé, ma rose nante. Je veux savoir en quoi consiste être homme en ce jour de fours allumés. Agora teño presa, rosa amante. Quero saber que cousa é ser home nestes días de fornos alcendidos. a escoitar a peza de música Ézaro, que corresponde ao grupo de Ninjures, que foi o premiado na gala de Arritmar, ese outro día, o día 22, precisamente, en, na, en Santiago de Compostela. Titúlase Ézaro, para despois recibir ao noso grande amigo e colaborador Luís Losada, que ten preparada unha intervención relacionada mm, cunha obra escrita por Fabio Rivas titulada A pintura de vida. Aí vai, ézaro para todos vosotros. Polo Pedrejaldo pindo resingo. Ay, a la, la, Por ver si me consolaba, yo opino past. I don't want to be defined by the thoughts in my mind. A pintura de vida. Tiven moitos fillos, pero o máis bonito de todos foi o que me morreu. Velai está o retrato, que non minte. Castelao, trincos Mire, Padre, para serlle sincero, eu nunca lle fui moi devoto. Perdín boa parte da fe coa morte da miña nai e a que me quedaba coa do meu pai. Pero xa sabe o que din, a mocidade hai que duvidar para unha bellez poder creer. Non é que estas alturas da vida se xan moi católico. As crenzas son como un brazo. Unha vez toco, nada máis que un milagre pode facelo medrar de novo. E milagres non vi ningún. Chámeme egoísta, pero agora que sei que me queda pouco entre os vivos, penso que vai sendo hora de me redimir. Por se acaso, xa sabe, non serei eu quen vai ao inferno por non admitir os pecados. Por iso, xa que estamos en intimidade diante da cruz do noso Señor, voulle pedir que me tome en confesión. Non, non diga nada. Deixese de Aves María Purísima e demais andrómenas, que aínda que a coitada poida existir, non ten pinta de que vai acudir a miña chamada. Cústame admitilo, pero direille que pensei en quitarme do medio. Rematar a xeira da vida ao grande, cun autorretrato no instante da miña morte, pechar o meu ciclo vital dun xeito redondo. Mitificaríame, padre. En cambio, teño entendido que alá, que no alto, non gusta moito do suicidio E, como lle digo, o que preciso é quedar a ben co xefe. As miñas intencións son completamente sinceras. Vostede escoíteme e xúlgueme de así o considerar. yo soy xefe que acepto o meu perdón e non se preocupe se non crea bondosa penitencia de espírito. Cando rematemos aquí, confesarino todo nun libro que titularei A pintura de vida. Pense nos xornais, as imprentas botarán fume o pintor Xavier Novoa o asesino de San Pedro de Batallans. There's a strange silence in the room today. and I've got you on my mind. But I guess there's nothing left to say. My man, he treated me unkind. O berro dos ourizos Desde que perdeu a última moa, Carmiña ten o costume inconsciente de pacer coas sensivas baleiras mentres lava a roupa. Aperta tanto a mandíbula que o beizo inferior, sen a resistencia natural do dentame, lle cobre toda a boca e forma un suco curvo que lle cae baixo as meiselas. Roza que roza, freta que freta, Últimamente bota tempo demais no lavadoiro. O fillo maior da señora entrou o capricho de mexar na cama desde que lle naceu o irmán E, eh, por se non fose suficiente, a criaturiña mancha cueiros a moreas. Pero a Carmiña non lle importa, porque ali é outra persoa. No lavadoiro, ela é a raíña, unha celebridade cuxa sona traspasa os marcos da bisbarra. Ainda era unha moza nos tempos en que lles dixo aos demais que Alejo Carrera, o paisano que emigrara a Portugal para traballar na prensa, ía pagar cinco mil pesetas pola ruínas do castelo. Ninguna das lavandeiras creu unha palabra. Quén podería querer aquel monte de cascallos vellos, matinaban. Dalí nun ano, contoulles que o mesmo Alejo, daquela xa proclamado alcalde, pretendía cambiar o nome da parroquia San Martiño de Sobroso, e tampouco a que lle prestase moita atención. Pero desde que os seus vaticinios se confirmaron, desde que a guerra comezou o mesmo día que ela advertira aos veciños que sinalaba ian aparecendo nas cunetas ou nas corredoiras ou nas fontes, as lavandeiras abrían ben os oídos ante as palabras de Carmiña. a coa envexa dos vasalos nunha monarquía de lixivia e sabrón. En pouco tempo, consolidouse entre as levandeiras como a nai que pare todos os rumores que acaban por se converter en augurios. E ademais, non contentas con cargar co xugo do saber, encargábanlle de, encargábanse de distribuílos. Algúnas lavandeiras desplazábanse kilómetros de máis para oíla falar. Chegaban desde Mondariz e mesmo das aldeas máis caro norte de Pontareas e non para que lles confirmasen o que xa pregoaban as radios das novas na fronte. Elas querían saber do que acontece nas sombras, dos segredos, do máis escuro das persoas as que lle debían submisión. Que se, se viu o conde de Torrecedeira nun lugar indebido para a súa casta. Que se o sobrinho de tal cura moitos asemella ao tío. Que se o pazo de certa señora viúva recibe a cotío visitas de certo señor viúvo. Historias de paseo baixo as obreiras e contos de palleiras corrompidas. Pero os desvaríos de don Alejo Carrera excelentísimo señor alcalde, triunfaban sobre as outras como un castiñeiro nunha larganza de fentos. Xa non houbo quen dubidase do testemunho de Carmiña cando contou que o señor mandara construir un panteón á imaxe do castelo. E malia que alguna delas ficase a sospeita, todas as lavandeiras se persignaron a coñeceren que, de cando en vez e aínda en vida, don Alejo facía que metesen no cadaleito e introducisen a caixa no nicho. Quería asegurarse dun letargo cómodo. Be still my heart ever felt was loneliness. But you kept me safe and sound. I used to think that love was made of things and happiness. O coche. O verán en que o coche bateu por primeira vez en miña nai veo acompañado de claudias grandes como soles, doces e cheas do zume máis saboroso que xa máis probar antes. Foi o primeiro verán que pasou con con na Casa Bella. Naquel momento aínda non anunciaran as nupcias. Lembro o tamaño daquelas froitas amareladas porque fun tan culpable da malleira como ao cocho mesmo. Ben cedo, pola mañá, andaba eu apañando nelas na meixeira xenerosa do párroco home tan avaro e firme, antipático por extensión, que se por el fose deixarías podrecer antes de as compartir cos famentos. Cando ali os vin, confundina con a miña nai. E como non facelo se o cocho ela estaban sempre amarradiños, igual ca o botón a camisa. Mamá, chamei por ela e non deu a volta. Quizás estivese equivocado, pensei, pero non había dúbida de que ele era o cocho. Os tipos como el son inconfundibles. Corpulento como un touro en pé, calvo no máis alto da cabeza, de andares tan firmes que parecía tremer o chan. Ademais, o cheiro. O cheiro a morto que ia con el polos vieiros nos que camiñaba. Cosas do oficio da sepultura. Todos os que median entre aquí e o alén han feder igual. Internáronse xuntos no cemiterio pola porta lateral, que sempre estaba pechada, e aí desapareceron. Xuraría ver como o cocho apreixou a muller polas nádegas. Fun detrás deles e, ao comprobar que fecharan un reixado, gabei polo muro ousando os pés por entre os ocos das pedras. O clima dos cemiterios é alleo do resto do mundo. Son arrabaldes de almas, veciñanzas con marcos funerarios e vivendas de cemento e vidro habitadas por individuos senlleiros, onde sempre corre unha brisa máina e tépeda que deixa o gusto das mimosas no feo da boca, onde as árbores parecen chorar, onde os paxaros lles cantan as novas compañas nas alturas. Mamá, me rei outra vez. Salté desde o balo e encamiñeime polos corredores mortuorios na súa procura. Supuxen ou quixen supor que se dirixirían ao nicho da familia. Traguei saliva E enxuguei, enxuguei os ollos antes de chegar, por se acaso. O nicho estaba dividido en seis cavidades. Nas dúas superiores repousaban os restos dos avós por parte de pai, aos que non cheguei a coñecer pero dos que non dicían cousa mala. Nas da planta baixa, tiña eu un oco reservado para cando me fose hora de os acompañar no letargo. Agardemos que máis tarde que cedo. E, xunta esta de meu, soterraran un indiano que volvera das Américas para morrer na terra, xa que o papá non tiña suficiente para mercar todas as plazas, o señor párroco de alma caritativa puxo en alugueiro o habitáculo restante e mediante un intermediario concederon ya durante 99 anos prorrogables se a familia que non tiña quixado. Miña nai deixaballe unhas camelias cada semana. Nas dúas cavidades restantes, as centrais, ficaba unha lápida sen nome o corpo do meu irmán que morreu coa difteria ao pouco de nacer. Na outra, pola contra, o nome de meu pai en letras douradas custodiaba un leito baleiro. Palpei con ansia o cinta e pensei nel. Sentín un medo atroz de esquecer o seu rostro. É certo que nunca tive a oportunidade de coñecer ao meu pai en condicións, por cada cinco meses no Mar do Norte, traballando arreo nunha plataforma petroleira con nome estranxeiro, botaba outro connosco a xito de descanso. Un coincidindo con Nadal e outro no medio a medio do verán. El choraba a diario. Cada vez que me vía me amarraba cos brazos fortes como a áncoras e dicía que me extrañaba a cotío, a min e máis a mamá, que no mar ia moito frío sen nós. E cando día que non queríamos que chegase chegaba, que porque non quedas, papá, Que por que haber entón quen vos dá de comer, meu neno? Que se prefiro pasar fame a que non te vayas. E a mamá a chorar, e o papá outro tanto. Eu, máis ca eles. Nunca coñecín moito del máis que por outras bocas, pero era un bo home e queríanos como Deus manda, que mamá me decía ela sempre soubo que mentir era pecado. Aí estaba eu, diante do seu nome, catro anos despois da noticia do accidente que me alcumou orfo do mar, coas mans suxeitando do cinto que me quedou en herdanza. Íame para as medras e ignoraba porque o guardabas e cada vez que o tocaba me entristecía. Papá encargara a un artesán argentino exclusivamente para el, elaborado co mellor coiro de res da Patagonia e a fibela de bronce gravada, como as que levan os vaqueiros aos que lles din gauchos O iso é o que me contaran. Imagino que é costume que todos os rapaces en pai conservemos algo que nos lembre de quen vimos, algo que nos manteña unidos na posteridade, unha especie de legado en forma de reloxo de peto, de chisqueiro de ouro ou de pluma estilográfica. Magua que papá non soubese escribir máis alá do seu nome e do meu.

kept me safe and sound. I used to think that love was made of it, and happiness would come around. He's still, my que ves de escoitar é o comezo de tres dos relatos que contén a obra A pintura de vida de Fabio Rivas, publicada no ano 23 por Edición Xerais dentro da súa colección Redes para obra de autores que teñen menos de 33 anos. No prólogo di Anxongueira Ten este escritor a teima viva, manifesta en cada liña, de darlle a volta á lingua, de revirala e buscar nela, de mesmo somerserse e abucío dar coas formas precisas, coas palabras e expresións axeitadas que conformen o magma a partir do cal todo se resignifica. Todo ten sentido, un novo sentido. E esa é, segundo cremos, a base da creación. Por outro lado, está o recoñecemento da propia literatura como marco ou escenario a partir do cal se traballa. Temos aquí dúas citas moi orientativas dos labirintos en que nos atrapa este escritor, a de Castelao e a de Manuel Rivas, que apuntan tamén certa afiliación da propia estirpe dos seus contos. A de O retrato de Castelao é vehemente. O conto de Retrincos é un modelo de artesanía do Rianseiro que aquí se evoca tamén, ás veces no mesmo estilo, coa concepción do relato como un artefacto complexo, dinámico, sorprendente. É este conto que inicia lle dá título ao libro e a súa lectura é a mellor presentación posible do conxunto. De xeito paralelo, o naufraxo dos homes vos ten unha cita de outro referente como é Que me queres, amor? Onde de novo a arte e os seus brazos, neste caso a escrita, a carta, como mensaxe interposta sobre a realidade crúa, menciña ou morte, salvación ou naufraxo. Pero onde o meta literario se fai máis evidente é no conto final, en Andes e o Peculio, introducido coa cita da escritora romanesa Tatiana Tipoliak. De novo as cartas en elas a literatura a que se dan cita un repertorio de escritores e escritoras novas internacionais como Maggio O'Farrell ou Patrick Swinson ou clásicos galegos como Mendez Ferrín. Trátase dun poderoso peche para o libro que a nós nos fai acordantes daquel filotetes de Percival e outras historias. A ficción e a realidade son todas ficción. Por iso se entrecruzan co propio autor ou a autora incorporados e desatan os seus particulares paradoxos. Compre saudar tamén a correcta dosificación dos diferentes ingredientes deste original conxunto de contos, o seu estilo directo cando é preciso, pero en xeral moi elusivo, que está en función dunha distensión só aparente e dunha intensidade que parece inestable pero resulta sempre gradual. Porque todo na pintura de vida resulta aparente, especialmente as personaxes e os seus mundos detrás dos cales atopamos o máis insospeitado no ser humano. É ben grato para o lector o traballo escenográfico de Fabio Rivas, cuxas localizacións nos relatos nos sitúan nunha xeografía que vai do castelo de Sobroso, en o Barro dos Ourizos, a, a San Benitinho de Lérez, en o Cruceiro e as Anguías, o Candán e a Terra de Montes, en o Forxán e os Asteroides, con escapadas fugaces a Betanzos ou Ámsterdam. E aínda cumpriría destacar a resignificación literaria que aquí teñen espazos culturais como o Orrio, o Cruceiro e Mailo Moinho. Son espazos que están aí, agardando por escritores do oficio como Fabio Rivas para falar agora de cunha nova linguaxe e nun novo teatro. Antón Ribeiro Cuello, pola súa parte, apunta que había tempo que non lía unha voz tan nova e convincente e comparou o libro con Vento Ferido de Carlos Casares, que é o seu libro con mayúsculas, e di que para el foi algo increíble. O propio autor, Fabio Rivas, ao comezo do libro di case todo o que acontece nas seguintes páxinas non é máis que a ficción, Agardo polo teu ben que non te identifiques con ningún dos personaxes. Tamén lle lemos a Fabio nunha, entrevista que di Eu quería escribir e publicar un libro de relatos. Os contos na literatura galega forman parte dunha tradición fabulosa. Por iso o meu primeiro libro tiña que ser un libro de relatos. Había que comezar por aí. Se xa non hai máis, eu estarei contento igual, porque o que publiquei foi un libro de relatos. Sigue dicindo, Tamén quería facer un libro máis rico posible, con vocabulario máis próximo posible, ao noso e ao mesmo tempo que fose un libro actual que todos puidesen ler. E creo que saiu ben. Eu o que quería era facer nestes relatos era algo moi apegado ao enxebre, ao propio, pero ao tempo moi contemporáneo. Penso que calquera das historias do libro poderían suceder hoxe, aclara. Tamén recoñezo que había un interese concreto pola miña parte en demostrar o meu amor pola lingua. Lemos noutra crítica que este libro consegue atraer e emocionar. Tal vez porque goza por un lado da consistencia que lle outorga unha inequívoca solvencia nos puntos de vista narrativos adoptados e no deseño estructural de cada un dos contos, diferentes entre sí, máis marcados globalmente por deixaren aínda lugar para o estoupido final en absoluto previsible que vai episódico Después de inzalo poderosamente con palabras, tal e como teorizaba Rafael Dieste. All I ever felt was loneliness But you kept me safe and sound Pablo Rivas nació en Pontevedra en el año 1997. estudió Ciencias del lenguaje, y Estudios Literarios en la Universidad de Vigo e Trabaja como librero. na cidade onde naceu. Escribe relatos desde moi novo e acadou galardóns no ano 16 o cuarto certamen do relato curto da Fampa, sendo el alumno do IES Xunqueira, no 18 foi finalista no, no cuarto certamen do relato curto da Fampa en adultos, no 21 foi do segundo certamen de relato curto en igualdade lonxa literaria Cillo de Moaña por os gatos pardos, agado o premio no ano 2021 tamén de relato curto da Universidade de Vigo por o Forxán e os asteroides. No 22, o 25 certame literario de Piñor por o Cocho. No 22 foi premio de relato curto da Universidade de Vigo por o Cruzeiro e as Anguías. Neste 23, premio de relato curto da Universidade de Vigo por Marcos e a Conquista e tamén neste 23 gañador do certame de relatos convocado pola Sociedade Liceo de Noia no mes de Xaneiro por a mortalla e os ourizos. Alguns dos contos gañadores de concursos foron publicados en libros colectivos. A pintura de vida, o libro a que dedicamos felizmente o programa hoxe, publicado por Xerai neste ano 23, é o seu primeiro libro de relatos. Eu penso que ler é tamén unha forma de vivir. Unha forma de vivir fonda e plena que a veces acadamos grazas ao talento e ao traballo impagable, entre outros, de Fabio. Palabras voadoras é unha colaboración de Luis Losada desde a cidade de Pontevedra. Hoxe acompañounos a música do Clube des Belugas, Helene Riebao. Deica a próxima viaxe radiofónica. Moitas, moitas grazas.

loneliness. But you kept me safe and sound. I used to think that love was made of things and happiness would come around. Imos a falar co noso querido amigo eh, Quique Enrique Mon Fernández Monsánchez, o que foi presidente da nosa entidade Rosario de Castro. Damos ya benvida e agradecemoslle que nos reciba, como sempre o fai tan amablemente. Benvido, Quique. Moi boas. Eh, moi boas tardes, Xulio. Eh, encantado de estar con unha semana máis. Eh, E, bueno, aquí estamos porque faga falta, como se soe dicir. Bueno, eh, a, conversa de hoxe ten, ten que ir a Carón, eh, eh, me parece a min que se me comentache, que ten que ir moi relacionada con algo que, que se está recuperando en Galicia, en máis na zona de, de Quiroga, en esa zona da Ribeira, que é a explotación sí. eh, das aceitunas, máis ben o aceite, non? precio aceite porque justamente neste mes de novembro pois é a, a data en que se recollen pois, por todo o Estado español e aquí en Galicia pois, tamén o sea, época de, de maduración eu mm, fun visitar unha, unha almazara mm, a Mau mm, da Moura que se chama aquí Ajá. en Quiroga Ah, eh, quedei así un pouco, por decirlo, abarallado, non? Porque Carai é un proceso moi moi semellante ao, ao do viño, non? O, claro. moi máis lento, o moi do por suposto máis lento, mm, pero mm, é moi, é moi semellante. Xa vai, claro, mm, xa, xa está bastante mecanizado e, e bueno, sabes que Quiroga é un, ten un microclima, pero bueno, eu mismamente tamén tuve a miña pequena colleita aquí e ah. <laughs> logrei logrei cinco ou seis litriños de, de, de aceite que son como gloria, vamos, é eh, ouro. Carai, eh, de feito, de feito leve ese nome, un, hai unha hai, hai unha casa, hai unha unha almazara que que fabrica unha empresa que se chama Ouro de Quiroga. Precisamente vamos a falar mm, precisamente, vamos a ver, o sea, en, en Ourense tamén hai unha, en Rivadavia, hai un, hai un pan artesano que, bueno, no Ribeiro, injustamente eh, no Mosteiro de Melón. Uh -huh. mm, mm, mm no Mosteiro de Melón pagabanse tributos con aceitunas da zona. Unha, eu agora teñen unha produción limitada, foron recuperando eh, unha aldea que se, que se chama Barcia, situada uh mm. -huh. na aldea que se chama Barcia, E, e bueno, van facendo pois, un traballo simbiótico, non? Aos que levan esta, esta, esta, esta almazara, a fabricación se fan xabor, xabrón de, de aceite, fan mm, outros produtos como mel, viño, en fin, outros produtos e, eh, mm, ecolóxicos. E bueno, esta quizá é, é máis familiar, digamos. E logo esta de ouro de Quiroga, pois é máis digamos, non, non en plan, digamos, intensivo, é que todas son de, eh, digamos, de artesanal, aunque hai unha, xa unha produción pois, pois considerable, non? Uh -huh. eh, eh esta Ouro de Quiroga é unha xoven empresa da Arribira, está na Ribeira Sagra, como dixemos, en Quiroga, mm, formada por emprendedores con enfoque sostible. Eh, as, ol, as olivas, os, as oliveiras galegas, mm, as que se recuperaron hai, hai dúas marcas, hai dúas clases. Eso che que vai comentar, eso che que ia dicir, que hai varias... Unha a mansa e outra, e outra é a brava, a mansa e a brava. Ajá. Pero, bueno, xa falaremos do CIS, o, bueno, CSI, non é o CIS, <laughs> aguantan outra policía, <laughs> o Centro mm, de Socios de, de Investigacións, bueno, Entón, hai outras 19 variedades non que están aí, que, pero bueno, de momento hai estas dúas, a mansa e a brava. As oliveiras galegas foron um, arrincar, mandadas a arrincar polos reis católicos para facer um, un repobamento das oliveiras eh, no sur, no sur da península. Claro. Eh, como, como un castigo, supoño que foi tras a revolta irmandiña, Claro. Pero bueno, aí hai, hai, hai unha cuestión aí que está así un pouco no aire agora. Eso hai... vendeuse moito isto, pero hai unha, hai unha cuestión que está no aire, non? Porque sabese que tamén no, coidese que no século XVII o conde duque de Olivares promulgou un imposto sobre as oliveiras galegas mm, plantadas en Galicia mm, pues, pro, provocando que a eliminación porque lles poñía un imposto a cada, en cada, a cada olivo, non? Claro, claro. Eh, claro, eh, en Quiroga mm, en Quiroga tense referencias a achádegos de, de antigos muiños e mesmo de variedades autóctonas, como ben dixemos, a Brava e a, a, a Mansa. Chamanse, sí. Prevese, mm, prevese que o CSIC investigue máis variedades que hai até unhas 19, din, que hai por aí, Carai. están, están investigando. o sea, de... de momento están, están mesturando no que fan son propiamente daqui están as autóctonas, pero xunto que as autóctonas danse moi ben tamén as oliveiras, a arbequina, arbequina ah. e a estas dúas. E, e mestúrense pois, as autóctonas, pero eh, estás mirando de mm, pois, bueno, de, que, de recuperar máis das propias, non da, da, de, de, da produción propia de, de galitas. <laughs> eh, e logo mm, hai outra almazara en, que se chama Acei, a, Aceiroga, que tamén máis ou menos semellante que acabamos de, de falar, non? Eh, a Ceiroga, que tamén mm, pues, cultiva aceitunas autóctonas de alto contido, e isto é importante, en prolifenoles, Anda. Sabes, esto, esto, esta característica do aceite de Quiroga convirteo nun dos dez primeiros do mundo polas súas propiedades antioxidantes é contido mm, e é, contido o sea, é contido a ver, tiño, tiño aquí anotado porque isto non ten, ten o sea, contido o sea, sería de 200 o sea, o contido, perdón, o contido mínimo <laughs> o contido mínimo sería de 250 Em, centímetros, eh, o así me parece que me apunté aquí, bueno, 250 miligramos serán, sí. Sí, sí, sí. Eh, aquí, o sea, um, biosaudable se llama. Eh, o de Quiroga triplico, o, sea, o de Quiroga triplico, triplico en cantidad, o sea, de 250 pues triplico pues serían 750. O sea, que, que, está muy valorado en ese sentido, por esa, por esa mm, Eh, ese contido, mm, esa característica, ese contido clínico. Entonces, pues bueno, hai decir tamén que, bueno, mm, houve unha colleita boa este ano nas, mm, en todas as cascas que puden, co que puden mirar. Contactar, eh, sí. dos medios tamén, pois, pois houve unha, unha colleita pois, pois, pois, bastante boa. Este ano, polo, polo que fora, pois houve unha colleita boa. Eh, hai que dicir tamén que vai, a cousa vai a máis, polo que poden falar se chegar a algún momento que podamos entrevistar a algún a, a, o sea, algún un, colleiteiro, bueno, un cultivador, algún cultivador que, que nos explique un pouco como, como funciona, como vai a cousa. Está ben. Eh, hai, hai dous viveiros, um, un chamase Costa de Lóngaras, en Abadín, Lugo, e outro, o viveiro A Revolta, no lugar a Mosca, en Cambre, a Coruña. Ajá. Estos, do, dos viveiros están recoñecidos con licencia para, para venda en Galicia de a variedades mencionadas, non? Uh, eh, a Brava e a, a Mansa, sí, sí, sí. A Brava e a Mansa. <clears throat> eh, e contan cunha concesión de tres anos mm, polo, polo CSIC e destacan que, que en Galicia hai o que dixamos tamén antes unhas 19 variedades autóctonas que o, o centro este centro pois, está investigando non? está ben, está ben. Eh, están a investigar e a catalogar eh, mm, hai que dicir porque eu cando estive en Portugal mm, bueno, o ano pasado eh, me chamou má atención non? cando estuvemos por, por pola Cidade Templaria de Tomar, eh, sí. eh, xustamente cadrou ca, tamén ca, un, un recolleita das, das ace, aceitonas, como din os, os portugueses, con seta. Sí. <laughs> Eh, eh, entón, pois, tiñan unha variedade que lle chaman a galega, ya me chamou a atención, digo, digo, coño, isto, pois, ao mellor É unha variedade, pero bueno, falando con un técnico me dixo que, que non, que chamaban ya galega os portugueses, pero que era un, mm, ah, pois, un, un tipo de variedade que les, polo que sea lle chaman a galega. Había que tamén saber, o mellor acerto, eh, que, que ten <laughs> algo de galeguidade esa. Sí, sí, hai autóctonos, hai, verás, vouche comentar, eh, eu xa falei en alguna ocasión co, co, precisamente cunha, cunha muller que, que cultiva ali ese ouro de Quiroga, que, que é inter, importante. Pero tamén falei con, con con unha persoa que ia ao moinho das ermitas, que nas ermitas, ali ao lado de, de Viana do Bolo, ali ao lado... Ao lado do santuario. Sí, santuario. Pois ali tiñan tamén explotación de aceite. E tiñan as dúas. Sí, sí, sí, sí, sí. Tiñan as dúas explotación. Esta, esta, perdona, Silvio, esta, esta que distí, que está perto das ermidas, é, é, é, a, é a, a Almazara a Ceiroga, penso eu, eh, porque estou mirando o localizador e eh, queda por ali perto. Supoño, pois supoño que, que, que esta. Pois, pois a, ah, esta das ermidas, como che digo, resulta que, que explotaba, explotaba o cura, o, sea, o cura da, porque ali había houve un, un, un, un seminario, sabes? Un seminario. Sí, sí houve entonces... un seminario, non, no, estuve, algún día se quere falamos do tema porque mm, cadrome, unha persoa moi simpática da, do, do santuario da Sermida, non? Porque ten, ten unha historia, bueno, ti tamén algo sabrás, pero bueno, eu estou ali falando, eu me home de fixos en, para, para poderme, eu como me interesa moito a, a iconografía, non? Da, da mm. eh, bueno, pois pues de todo, de tanto claro. da, da, da antiga como a, como a, como a medieval. Entonces, tú, me explicando todo. Yo, claro, iba viendo pues, santos y e tal, que había, iba allí, y se se tú entiendes? E tal, fixense, claro. claro. estudiara no seminario, fora sí. monaguillo, mm, no, no, algo más de categoría, bueno, acólito, no, no, e dixen otro nombre, <laughs> no me lembro ahora. que o sea, o sea, hay tres foi diácono, Fue diácono. Foi sí, bueno, foi. Este home estaba todo orgulloso de haber sido porque él estudiara ali no seminario, explicoume como mm. a principios de, de século pasado, pois pues, que era unha unha, sí, unha pues, barrancada pues, eh, eh, pues, eh, anegou o, o, o, o, o bobo. Había un proxecto había un proxecto de facer das ermidas pois a, a un, un moi sem, supoño que tamén coñeces e con os nosos ointes tamén o Bon Xesús do Monte de Braga, sí. que é unha preciosidade, é un, sí, sí, sí, sí, sí. unha alegoría de, de escaleiras e tal, con toda unha de escada, non? Unha escada de, eh, e querían facer porque <clears throat> eso pertence ao, ao bispado de, de, de Astorga, de Astorga. Sí, sí. Entón, entón o, o, <clears throat> o non sei se era un, bispo, un bispo ou, ou que foi o que, o que diseñou o Escorial, digamos, o que diseñou que fixo de arquitecto, logo, do Escorial foi o que fixo de arquitecto tamén das ermidas. É, é, mm. é importante, non? entón, pois, ele me estuvo explicando todo, con sí. todos os pormenores, pues, sí, posible. por detrás, perdón, xa, xa remato aquí, pois, outra que era simpático, pola parte de atrás, onde estaba o altar maior, digamos, sí. o retábulo grande, había, subimos aí, había outro pequeno, bueno, outro pequeno altar, tal, e digo, bueno, isto non, non me casa a mí, digo, justamente aquí casábamos, <laughs> cando, sabes, cando había un matrimonio, sí, sí, sí, sí. o sea, unha parella que, que non querían que pais se casar ou tal, pois casaban e... de noite e casábanos ali, pola na, na, Sí, sí, na capela eh, superior. Eh, bueno, chamábase de Capel. moitas anécdotas, pero pues, pois unha persona que tiña que entrevistar en alguna vez porque que, é interesante. Sí. Quizabes, quizabes fora esa persona a que nos entrevistamos, a que ademais me mandou toda a información, a que ademais fai o seguinte, fai unhas, unhos amendoados que os reparte no Nadal e os repartes con todos os veciños, ademais. Non sei se che dixo, pero el, el reparte o... Ah, sí, sí. Bueno, supoño que ti falarías tamén con el. por... Claro, claro, claro. Eh, ademais, trouxeno aquí eh, precisamente a, a radio para que falara. Bueno, pois pues quería che comentar o feito de, de que de que o, o, o cura de, das ermitas, o que, o, bueno, o antigo, eu coñecín, Marcelino, pois pues entonces eh, falábame o, o, o, o muiño que teñen ali, aínda hai un muiño de... de sí, sí, sí, sí. De, de, de, un muiño que, que, que bueno, que moe a, as olivas e todo. Da, da eh, época de, da data que data da época romana porque hai algúns este, este non o sei, pero o que sí sei é que el está restaurado este moinho ademais e, e os propios veciños, sí, sí. e os propios veciños van ali a, a moer precisamente as, a, as olivas. E ese cultivo de, de, ecolóxico que hai ali é sustible, ademais é respetuoso con medio ambiente do entorno das ermitas, vendíase tamén como aceite aceite das ermitas, especificamente das ermitas, ermitas sabes? Sí, sí, sí. E, e teñeno moi ben porque porque aquel aquel microclima, o microclima das ermitas é, é fantástico, eh, é unha maravilla. Fantástico, eh, eh, pro aceite pro viño, o sea, sí, sí. cando subes para para mm, para Veiga, sí. hai unha gasolinera que se xanta moi ben eh, nun restaurante que hai, e dende hai unha vista mm, fenomenal, dun val bueno, de Larouco tamén é un sitio moi bo para o viño. Eh? Un, la, un val, é un val precioso, un val precioso, sí, sí. É un val precioso, sí, sí. É, ademais, do, para min, é, ademais, reconforta eh, cando está, porque hai uns viñedos de, de, do alto, mm, sí. e logo está, hai un, perto das ermitas, un pouco antes, hai un, un embalse, que hai un pequeno embalse de, da Valse do Bau, é, é, é o embalse do Bau do Bao, se do Vivei, que sí, sí, sí. O sea, ali teñen unha serie de servizos e tal que non que, gratis justamente polo, polo embalse ese, non? Sí, pero, sí, sí. pero teño un, temos un amigo tamén por ali que nos enseñou todo, ensinou-nos todo aquelo por ali e, e a verdade que, que ven encantado, gostou moito porque incluso o secretario de, do, do Concello de do Larouco pois, pois é amigo mm, o que estaba, nada, que agora se, subilo era, mi, era amigo meu é, bueno, bueno. é amigo meu que sigue estando é de nada, está casada con Ana Viega está casada, é catalán, pero está casada con Ana Viega moi ben, moi eh, ben eh, falábame moito deso, do, dos, dos viños dai que son os viños dos eh, eh, tamén hai plantacións, efectivamente por aí ou vi plantacións de, de Oliveira, xa con certa Mm. Sí, sí, bastante, bastante producción, que, quero decir, que, que, que ademais de, con, comentábame, xa, xa, xa falaremos a mí que pechado en outro momento, de, de esa persoa que seguro que so, é eh, a mesma que me que, que tivemos nos. Eh, eh, eh, pero eu queria che comentar o seguinte, a, ah, a, ah, o embotellado das, das porque na almazara que fuche ainda que fixeche cinco ditiños, deronche unha garrafa ou, ou deronche en, en botellas, porque teñen unha tradición no, ali en Quiroga, en botellas... A ver, eu, isto foi unha... Eu, eu tiña unhas aceitunas e alguén me comentou e tal, e dixo, oi, pues, mm, porque claro, eu, eu non vou... O sea, non fixen... Levaxe ali. salí. Uns 50 kilos, eh? <laughs> tampouco era tanta cousa, pero tamén para facelas, digamos, mm, aliñadas, mm. para liñalas pois non era cousa, non? Sí. Eh, eu non estou para andar eh. <laughs> e, e tamén, eu que sei, no fin e cabo, pois tes que mm, o artesanalmente dá bastante traballo, e logo xa que facer un plan tal, tes que facer con, con sosa cáustica e tal, entón, sí. Xa, para é casi como, como compralas. Entón, pois digo, vou a chegar, <clears throat> como sabía que estaba unha, unha recolleita e tal, na, na molienda, <laughs> como se dice, Eh, entonces, claro, sí que hay, hay una cuestión que a maquía luego, sí. Mm, que cobran una maquía que unos 40, bueno, vamos, Una cantidad, sí. sí digamos, sí. Y eh, luego, mm, después, claro, según o que le das, pues, danse seres con unos kilos de aceitunas se dan ese tipo, y un, un litro o que sea. Sí, sí, una cantidad. Eh, ahí sí que pienso que, claro, yo mm, por, por, mm, creo que <laughs> se aproveitan un poco, o sea, sobre todo dos que dos, dos, mm, bueno, penso que a ver, tampouco mm, o estar ao estar comezando Sí. Mm, porque isto é unha cousa que comezou non fai moito. Eu teño que dicir que aquí aquí en Castro Calderas onde estou agora eh, trouxen a, creo que se chamaba Mari Carmen que foi a, de, de Aceites Abril que foi a primeira que intentou mm, e, e trouxen a dar unha conferencia justamente e, Ah, eh, incluso houve alguén por aquí que fixe unha plantación, pero isto era en plan intensivo, xa, xa. Ah. Os, os, os, os, os, os olivos que pasa que esa persoa pois, infelizmente pues, faleceu e, bueno, ah, yeah. ahora isto uno, comprou unha outra, outra persona tal, e veixo que fun mirar e tal e estaban como abandonados, pero bueno, el plan, chegaron a plantar uns mil, mil olivos ou, Carai. mil, mil olivos Eh, pero claro, é intensivo, entón pois iso hai que cuidalo moito, e, sí. e ese é un traballo, sea, non é, claro, non é unha explotación, digamos. Que teño, que teño unha, do, unha dúcia, como se di, e, e vou e fagol mm, uh, no como algo así placer, entretenimento, non? ¿no? Casi entretenimento, claro. ¿eh? unha explotación claro personal nada máis, Pero, claro que sí. Mm, alegran, alegraste de que vas por aí, incluso entre as viñas, eh, eh, pois, pois están plantando moito e logo sí que sai plantación só exclusivamente de, de oliveiras que eu non, bueno, observei no e tal e non, non, non, non sabía que había aceite de Quiroga de momento claro é, é un é, eh, bocata de cardinal o sea, eh, sí, sí. É, está, está moi valorado moi valorado e hai moitos moitos moitos restaurantes de, de, de, de... Son, son, mm, venden botelliñas de 250 gramos en un cuarto de litro, pois igual... Mm, Fabulosa. Horas, en, en adegas que mm, mm, teñen, teñen en adegas, pois igual que se creo que aquí a Ponte da Boga, por exemplo, pois xa tamén vende deste, este, vende sí. aceite, venden, aproveitan facer o que falaba antes, non de a cousa simbiótica, non as tiendas, non ter algo de todo. Eh, Nas bueno, tiendas sí, pero, sí, pero sí. nos, nos restaurantes de tres estrelas estáse vendendo tamén, o sea que empreganos sí, sí, moito, o sea, é unha Esa eh, digo, hai hai mm, o sea, hai uns prezos, claro, son agora non sei, pero andan sobre un, un, un cuarto de litro, pois pois vais e che o mellor uns un, perto dos 20 euros. Sí, sí, que os imperdeles, o sea Sí, sí. Mm, no, no, é un é eh. un bien moi preciado, moi preciado, a verdade é que sí. Entón, pero bueno, supoño que agora mmm, cuanta máis produción e tal, pois bueno, supoño que, pero como comentamos antes, pois está moi moi está bastante valorado pola calidade. Isto uh -huh. pasa un pouco, Xulio, tamén cos, eh, fun cun amigo e tiña unha colleita de limós e de laranxa bastante, bastante boa. Eh, eh, e o limón galego eu lera nun libro, eh, miña avó, un libro de cociña e tal, que era o máis valorado, -huh. una, ah, o máis valorado para, para condimentar e tal, o limón, o limón galego. Pois, eh, bueno, mm, son cousas que se foron deixando, sobre todo na, mm, na costa dábase bastante ben, lembro que viñan de Ribateo vendían unhas mandarinas moi ricas, pequeniñas uh -huh. e tal, pero moi, moi ricas. Eh, bueno, estas cousas que, pois pues, bueno, é bon que se, que se vayan recuperando. Non? Exactamente, restaurar

Que queda, a, a, a, a, queda, claro que sí, queda, sí, sí. suaviza moitísimo o feito de despois de cortar. Claro que sí. Pois, de verdad que foi, é unha cousa extraordinaria o feito de que se estén recuperando cousas que antigamente se producían sí, en Galicia sí, sí. e que agora pois están eh, poñéndose en valor. Eh, están, eh, eh escoita, voltando outra vez a pregunta de antes que estiveches precisamente nas ermitas, eh, seguro que te acord, a, ah, non sei, pero eh, seguro te, que te levaron ali a fonte da Dormiñona. Sí, sí, sí. Acordaste sí, no, dela? Toda... Sí, sí, é tanto, sí. No, todo... está moi ben toda aquela zona. Aquelo ten moita sí. historia, de verdad que, que, que ten moi este. Eh, eh... Sí, eh, bueno, eu, claro, cando me... Porque, o sea, cando... Mm, a, a, a relación non co, co Bon Xesús do Monte de feito querían facer unha, os mesmos paz, claro, cando veo despois a, bueno, Infelizmente tamén, de, a parte da barrancada, deu a guerra civil e todo isto, entón quedou todo en stand pero o proxecto era, era bo, eh? o sea, era un proxecto de facer con, cos pasos muy semellantes ao bon Xesús do Monte dende, a, dende a, o que é o santuario logo das ermidas ou a basílica até arriba, que hai mm. incluso xa perto da cartera que vai a... Sí, A Rúa. Veiga, ya, sí, a Rúa e Veiga. Viana, ali. Sí, sí, sí. Um, pois, pues hai, hai un pequeno santuario. Entón, mm, a partir dali mm, van os pasos, que ainda sí. creo que os fan por Semana Santa. Sí, sí, sí. Teñenos, teñenos, Sí. Vais, baixan hasta, hasta, hasta, hasta a Basílica. Sí, sí. Eh, pero claro, non é, non é o proxecto que estaba que estaba non comezo. Xa quedou quedou roto pois pues, pola, pola polo derrumbe pouco incluso o este amigo noso <laughs> logo o, o <clears throat> sacristán mm, me comentou que, que, bueno, que a xente iba moito tal, sobre todo a partir de eso porque <clears throat> quedou todo o povo pois, mm, pues, bueno, baixo, baixo escombros. Sí, sí. E, e, gas a, a, a Basílica. Sí, a, toda a chea de, de Penedo, sí, sí, todo aquilo. E, foi, foi, foi, entón, pois, claro, a xente xa sabe, foi un milagro e tal, bueno. Uh -huh. eh, pasou un pouco tamén do son eu en Navia, que bon, no castelo, as, eh, a, á diócese de Oviedo, non? Entón, a Santina tamén a de Covado Nunca Trouxa era na Navia, de un, eu, sendo meu pai chaval, eh, recordo, eh, tal. Entón, a xente subiu ao castelo, porque pasaba, pasaba pola ponte, xa moi bastante xente ao castelo e houve un, un, un derrumbe. derrumbe. Eh, houve un derrumbe. Claro, Claro, entón toda a pedra que caiu, caiu moita sorte, como non estaba ainda as rúas feitas, caiu nunha poza. Vale. Onde, claro, se nun, <laughs> nunha charca onde non había xente, estaba todo xeo de xente menos ali, claro, había unha É normal. Entón tamén, tamén se tamén no, tamén se comenta como un milagro. Un milagro, un milagro, milagro da Virxe. Sí, a ver, certamente non deixa de ser un milagro porque de que non houve de que, de que fora caer, non de, de, que, de, que, de que fora caer justamente na, na poza eh, na, na Sí, sí, na onde non había esa, xente, non? claro, claro, claro. No, son anécdotas da vida, e, bueno. Muy bien. Bueno, Quique, que te notamos a faltar, a ver cando mm, tomas a iniciativa e, e ves por aquí, eh, que temos que... A verdade que mm, teño gana, teño gana de, de ir, de, de eh, eh, compartir convosco pues, nada de, de convivio como agradecemoslle a conversa que te mantivemos hecho con Quique eh, vamos a escoitar unha peza de música que el mismo nos suxeriu algo de Schubert a música que nos enviou a ritmar Galicia-Portugal pertencente ao vídeo que anuncia a gala que fixeron o día 22 do 11 no Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela. Gala dos premios da música e da poesía galego-portuguesas. Os premios foron os seguintes. Premio a mellor música galega, Morena, que escoitamos, do grupo de Ninjures. Premio a mellor música portuguesa na escola do grupo As 4 e Media, Os 4 e Media. Premio ao mellor poema galego Canto segundo para un fillo non nado, de Silvia Penas. Premio ao mellor poema portugués A mulleres que tracen, de Silvia Mota, coa intervención especial de Luis Caracol o premio á Embaixada de Amizade Galego-Lusófona e para a Sociedade Cultural Condado, Sociedade Cultural Deportiva Condado, en Salvatera de Miño. Bueno, presentou uno chévere. Como falamos de poesía, pois tivemos a sorte e a grande honra de poder falar con Silvia Mota López, que gañou o mellor o premio ao mellor poema portugués, co aquel seu título A mulleres que tracen. Vamos a escoitar a conversa que mantivemos con ela. Con a minha editora que o meu poema do livro, do livro Ofício Volátil da Memória tinha sido um dos dez selecionados como o melhor poema de poesia portuguesa 2023. Silvia Mota Lopes, então, eh, é um tem um trabalho que un, un dos poemas que, que, que, que foron elixidos vai a ser premiado por, por, ese, por, por esa gala que se celebrará os premios da música e da poesía galego-portuguesa de Ritmar ali no, no me parece que é no Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela o día 22 de, ah, de novembro, non é? Sí, sí. Eh, pronto, e um, Siga lá. Diga, <laughs> diga, diga, diga, Silvia, diga que é é eu não. É, não pronto, depois eh, pronto, fiquei muito feliz, não, é? não estava à espera de, de ganhar este, este prémio. Um, fiquei mesmo muito feliz. Uh, o meu percurso um, como artista começou muito cedo. Hum. Uh, começou pela, hum, pela, pela ilustração, pela imagem, pela pintura e só posteriormente é que eu comecei a escrever. Não poesia, mas literatura infantil-juvenil. Portanto, a poesia eh, é, é recente. Uh, talvez uh, foi mais uh, em, o meu primeiro livro de poesia foi editado em 2017, esboço. E depois a partir daí comecei sempre a criar e a gostar imenso de escrever poesia. É a minha forma de expressar aquilo que eu sinto, as minhas inquietações, as vivências, eh, eh, o modo de, de, como eu vejo e como vejo o mundo e como estou em contato com as pessoas, eh, a família, os amigos, o, pronto, de, de diversos temas até universais. Tem muita relação então com, com, com a infância e com a juventude, não é? E... Infância, sim, com a infância, juventude, família, natureza. Também tenho muita conexão com a natureza. Porque você Os elementos se... da natureza, a árvore, a eh, água, o rio. Ah, tá Eu sou mais rio do que mar. <laughs> ah, Silvia Mota Lopes está, então, está muito perto do, do, do rio importante, não é? Sim, o rio, o rio foi um, eu foi, eh, faz parte da minha infância. Foi no Rio que eu aprendi a nadar, eh, eu nas férias ia para o Rio, eh, portanto, estive mais em contacto uh, com o rio do que propriamente com o mar. Mas também gosto muito do mar. Sim. Mas sou mais rio, não é como a Sofia Melo Brana, que é mais mar. Até, uh, se calhar também sou um bocadinho mais como a Rosalia de Castro, não é? E, então, a zona de Portugal onde você reside, qual, qual é? onde eu resido? É em Braga em Braga. Eu sou, eu então, sou bracarense, sim. Casi é raiana, não é? Não é não é do interior muito, muito fundo do, do Portugal? Sim, é mais... eu estou perto, também estou perto do mar. São sim. meia hora, sim, sim, 30 quilómetros. Conheço, conheço, sim. É <laughs> também uma... estou perto do mar. Braga mas, é uma... mas gosto muito também do, da natureza, do verde, do mimo. Sim, temos, temos muita coisa em comum. Né? Galícia e Portugal têm muita coisa sim, em comum muita, dessa zona, não é? Também, e, a natureza, a arquitetura das casas, a cultura é muito idêntica. Nessa zona é há, há muita natureza e há um, um, um bosque e uma, um, um, parque natural muito grande, não é? Que é o Parque o, da... o não é? Jerez. Que, tem também parte galega e parte portuguesa, o Xerez sim, de Jerez, não é? E, e essa é uma, uma zona preciosa, não é? é? Uma zona muito, fantástica. muito mesmo. Fantástica. fantástica mesmo. E mesmo tem muita, muitas águas termais, não é? Tanto de um lado e do e outro. E também, também. Há muitas mesmo também aqui no mundo. Caldelas, eh, eh, temos em Caldelas eh, e depois hum. também, e depois ali também na fronteira Sim. Eh, ali nos Jerez também eu costumo ir para ali para umas piscinas com água quente. Sim. <laughs> também. Sim, sim. É uma, é uma refeição, é algo que, que ah, os nossos maiores já, já utilizavam muitíssimo e, e é uma, algo interessantíssimo, não é? Bom, é. É e, você... também costumo, e também costumo ir muito também visitar porque o meu, o meu avô também é de Valença, eu também gosto de vir a Valença e, Valência. e por vezes vou a pé, atravesso a ponte a pé e vou até uh, Tui. Valença, Valença do é Minho. Valença do Minho tem, tem muita crença também em e, bueno, galega. Eh. É. Muitos, sim, muitas sim, pessoas sim. Na, na fim de semana chegam-se ali a Valença para tomar, para saborear o, o bacalhau e, e, eh, e, sim, e sim, sim, sim, sim. E Vila Nova Cerveira também. E Vila ah, Nova, sim, é. sim em ando ao Cerveira, ao sábado, de manhã, estou lá muitos galetas, na uhum. feira. Há uma feira muito boa no, ao, aos, aos sábados, em Vila Nova Cerveira. Também é uma, Bom, uma vila você, bonita. Você também tem, tem coincidência com a outra pessoa, com a outra poeta galega, Silvia, eh, Silvia Pena. não, não conheço, mas achei curioso sermos as duas Silvias. Sim, sim. Vai a desfrutar. E, é? e, o poema de, e o poema dela é muito bonito. É muito também, bonito. também uma pessoa interessantíssima. Eu conheço também e, e, e tem muitíssimo trabalho publicado também. A, a, uhum. faz muitas apresentações de livros, tem, tem vários livros publicados também. Silvia é uma grande eh, poeta também. Eh, tamén uh -huh. é profesora, me, me parece que tamén ali en Vigo. E, uh -huh. e bueno, que é que você eh, espera, que, que é o que você agarda de, esa, de esa encontro que se vai a ter en, eh, na, na, na Auditorio de Galiza? Um, estou, estou ansiosa de, de conhecer e de partilhar Hum, eu sou uma pessoa extremamente alegre, eh, extrovertida. Tá. Pronto. Está contenta, não? Está feliz? Sim, sim, estou muito feliz, sim. Está bem, está bem. Porque é a primeira vez que ganho um prémio, é a primeira vez que não estava mesmo à espera. E, um, e este livro, enquanto que o Túnica Íntima era mais o eu lírico, era mais uma, uma poesia intimista, este já vai ao encontro do outro e principalmente da, da mulher. Hum. Uh, é mais a voz no feminino mesmo, porque são as vivências, a maneira de sentir, outras sensibilidades. Uh, e eu, este poema já vai mais ao encontro da, da, do, do, feminino. Mais feminista, não é? Mais, sim, sim. mais de, de mulher propriamente dita, não é? Reivindicação sim. feminista, que hoje em dia dizem que, que, que, que é demasiado eh, eh, mm, están os homens están a dizer que que, que hai demasiado feminismo e, <laughs> e que non se debe traballar tanto, non? E, mas, mas é importantísimo. porque, porque eh, muito, pronto, já se fez muito caminho, mas ainda há muito mais para fazer. Muito mais, porque a mulher ao longo dos tempos sempre ficou invisível e viveu sempre à sombra do poder patriarcal. E, eh, e a mulher eh, ainda há muita violência, muitas desigualdades, muita discriminação. Ai. E uh, este poema é, é já um vestígio de uma homenagem também à mulher e, uh, e pronto, para, para o seu conhecimento e para, para manter a, viva a voz da, da mulher. Uh, eu tenho. Diga. Perdona que interrompa, mas a mulher, em todo o seu conjunto, a mulher mais vem a, a, a maior ou a, a mulher feminina eh, jovem ou, ou é hum, relembrando o que as nossas avós, nossos maiores né, não puderam desfrutar. Eh, este, eh, este, este, poema e a minha poesia está mais direcionada agora ao encontro da voz, da voz feminina e das mulheres e uma homenagem porque uh, é uma homenagem também à minha avó, também à minha avó materna, à minha avó paterna, uma homenagem às minhas tias, à minha mãe, às mulheres da minha vida, eh, a todas as mulheres do mundo, hum. independentemente da sua, dos seus, da, sua, da sua nacionalidade, das suas características físicas, eh, psicológicas, da sua cultura. Portanto, é uma homenagem à, à mulher no universal, ah, não do modo privado, de, de privado, mas de um modo universal, uma tá homenagem às mulheres. E o título da, do poema, da, da, da, criação que você apresentou, que, que, que é premiada, qual é o título? Eh, eu não, eu não dou títulos aos meus poemas. Ah, tá bom, tá, <laughs> tá bom. eu, eu, também, eu, eu, eu escrevo como pinto e pinto como escrevo. E tanto as minhas pinturas não têm título, como os meus poemas também não têm título. Ai, ah, mas é unha especialidade da, de algúns poetas. Eu, eu já conheci esa forma de traballar, porque eu, eh, eu coordino un, po, un premio de poesía aquí, aquí na, na, en Cataluña, na, no, no, na nosa entidade Rosalía de Castro de Cornellá, ta, ta, ta, o, o, o, o certame que, le, que levamos adiante xa este ano cumple 38 anos. E entón, pois, eh, hai algúns, algúns poetas que non titulan o seu poema porque eles dicen ah. o, o, o lector ten que descubrir que é o que lle gusta a el porque eu transmito sí, o que eu quero e, e o autor é o que lle pon o título a, a, a canción sí. ou a, a, porque o poema tamén se pode dicir canción, non é? Uma, claro. Uma comunicación poética, Sim. pero com musicalidade, não? Sim. E, e, o poema não tem necessariamente de ser objetivo e direto e, e deixar uma, uma margem, uma, uma, uma página, pronto, uma, uma página em branco também para o leitor imaginar e interpretar também à sua maneira, uh, não é? Tudo, tudo depende de como, como se interpreta, interpreta o, o, o poema. Claro. Essa subjetividade. Por isso é que algumas pessoas dizem que os meus poemas, alguns são muito herméticos, são fechados mas eu, eu não tenho culpa disso. <laughs> São assim que eles nascem, assim, é assim que, que criam e uh, pronto, alguns são mais. Uh, pronto. Sim. Principalmente aqueles mais intimistas, não é? Aqueles mais. Principalmente o, o livro Túnica Íntima são mais herméticos. Estes, como já vão mais ao encontro do outro, são mais, há mais intertextualidade, mais Sim. comunicação com outros poetas já não se torna tão hermético, não é? Já se nota aqui há um diálogo intertextual entre os poetas que eu escrevo, não é? E, e, isso, e uma prova disso é realmente este novo livro que vai, vai ser. Hum, eu depois vou levá-lo também para dar a conhecer na, na gala. Eh, eu, comecei, inicial, eu comecei a pintar eh, com este tema no feminino, a homenagear uh, escritoras e poetas. E, claro que não, também uh, fiz uma pintura sobre a Rosalia de Castro. Ah, também? Ah, também, tá bom, sim. Tá bom, Eu é comecei uma, é assim. É uma... É, é uma... homenagem também à Rosalia de Castro. Para e, uh, e eu comecei a pintar, só que depois em simultâneo eu não consigo estar a pintar uh, uh, exclusivamente, dedicar-me só à pintura surge sempre a escrita em paralelo, não é? Em simultâneo. E, e então, e, eh, então, e ah, comecei a escrever poemas também, uh, inspiradas na obra da Maria Ondina Braga. É da Maria Ondina Braga, do, de um livro uh, do segundo volume, uh, organizado, coordenado pelo professor Cândido Oliveira Martins, e a, e a professora, de, são professores da Universidade do Minho e investigadores, Isabel Cristina Mateus. Isabel Cristina Mateus. E, portanto, eu também influenciar, comecei a pintar, também influenciada por essa obra, porque a Maria Ondina uh, também fala da Roseli de Castro, Ana Plácido e outras escritores, Maria Teresa Horta, e eu comecei a pintar em janeiro. Portanto, vai fazer em janeiro um ano que eu estou a pintar eh, as poetas e escritoras, mulheres uh, insubmissas, rebeldes no bom sentido, uh, ativistas, que graças a essas mulheres é que nós temos esta realidade hoje. O que somos nós, mulheres, graças a essa, é tudo fruto, graças a essas, o que fizeram essas mulheres e que lutaram, não é? Eh, talvez num, num contexto diferente, num feminismo diferente, uh, porque Maria Teresa Horta, é um feminismo mais radical, a Sofia Melbrano mais moderado, eh, e a Ana Luísa Amaral, por exemplo, de um, um, outro contexto de feminismo e de poesia, uma voz diferente de poesia, mas não deixa de ser ah, uma feminista, não é? No fundo, não é? E, e, e uma poesia feminista que lutaram pelos direitos da mulher. uh, a nível político, social, cultural, artístico, porque nós sabemos que a mulher, ao longo dos tempos, não, esteve sempre à margem, na sombra, não é? Nós não tivemos história. Tá, tá. Há um, é. hino, há um hino, França, no hino francês fundado em 1971, há um verso que diz: Nós não temos história. Hum. Portanto, e essas mulheres, graças a elas, é que nós uh, ainda temos alguma liberdade, direitos, uh, não é? Sim, sim. E, mas ainda há muito por, por fazer mesmo. Ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda há muito que trabalhar, ainda há muito é, que trabalhar. Muito sim, trabalhar. Sim, sim, sim. Hum, e então, o, o, poema que você hum, hum, cria também está, vai acompanhado uh, eh, eh, por vezes de, de, pintura, não é? Sim, sim, eh, mas, mas pronto, este poema que, vencedor é do livro Ofício do Arte da Memória, editado em 2023, não é? E depois também, talvez influenciada pelo, pelo prémio, pelo poema, portanto a minha poesia já estava eh, com esta direção, não é? Estava-se a focar neste, nesta temática do feminino. Uh-huh. Uh, e comecei também a escrever em simultâneo com a pintura e, e, e, vai, e vai, ser editado um livro chamado Orgânico. Ah, Orgânico, ah, que, inspirado na, na obra da Maria Ondina e também dessas escritoras. Está bom, obrigado. Pois muitos parabéns, é uma, uma obra fantástica. Não todos os, os poetas têm acompanhado o, o, a sua criação criação poética com a pintura, mas você reflexa parte da sua da sua criação poética em pintura, não é? Então, isso é uma ilustração do, do, do da própria criação literária, não? E, e isso... É, é, são as minhas duas formas de expressar é aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto é. e, e, estar em contato com o mundo e com as pessoas. Pois, é, felicitações. É, depois do, da, da, gala eu já me, já me hum, procurarei conectar com você. não, não lhe roubo mais minutos. foi uma, agradabilíssima conversa com você, Silvia, que, que, que tenha muitíssimos éxitos a, a, a partir de agora que seguro que terá porque eu sou um talismã com as persoas que, que, que entrevisto. Não percebi, foi muito rápido. Tem que ser mais devagar. Não, não ouvi. Diz, diz que eu sou, sou um talismã para as pessoas que eu entrevisto. Então, desejo que você tenha muitíssimo êxito e, e, e, seguro que terá. Ai, sim, sim, sim, sim. Oh, eu agradeço muito. Obrigada. E então, pois na, non lle roubo máis, máis tempo e agradezo muitísimo esta, esta conversa que tivemos. Eu já já lle pedirei ao técnico que, que, que, que, que compoña un bocadito de música ao começo e un bocadito de música ao tá final. Tá bem. e emitiremos no, no, no programa. Está bem? Está bem. Se quiser também posso ler um poema. Também, também, também. Quer? Então, isto vai ser um bocadinho. Fantástico, fantástico, sim, sim. Sim, lindo. Vamos a ver. Silvia, agasállanos con un poema que ela tem preparado. Não sei se querem o poema, se quer o poema vencedor ou, ou pode ser outro. Pode ser o que você, Elísia. Sim, sim. O, o, vencedor? Qualquer, qualquer. Qualquer um? Sim, sim, qualquer um. Então, hum, vou ler aqui. já diria eu ao técnico que lhe ponha a música de fundo. Porque o poema que, é de dizer ao, técnico que temos que, que lhe ponha a música de fundo, porque a poesia com música parece que entre melhor, não é? Eh? Sim. Quando você quiser. Sim. Uma simples caminhada aflora todos os sentidos. Faz vibrar o nosso íntimo depois, há quem se atreva, e bem, a exteriorizar o que os sentidos captam, escolhendo as melhores palavras para definir esse turbilhão de sentidos Uma pequena folha que viaja do ramo de um plátano até ao chão musicada pelo vento, ou um bico mais sedento de canto. O bastante para inaugurar uma linguagem bucólica e poética. Haverá, certamente, um olhar mais atento pelas fachadas das casas de uma cidade, um olhar pregado num detalhe, no rendilhado de uma varanda, numa pequena escultura esquecida no topo de uma pedra, ou num banco de um jardim colorido, sombreado por um abraço, esculpido na madeira que o tempo envelheceu. Obrigado, obrigado. <laughs> tem muito, muito de criação, pero que também começa, com, combina a criação vossa com a, coa escultura, coa tanto com a pedra como coa é. o, o, como a madeira, algo que, que, que, que reflexa o, o, que tocamos diariamente, não é? Uhum. Por exemplo, este aqui é, é, é foi dedicado à minha avó, porque a minha avó estava sempre com o terço na mão. Então sempre adormecia com o terço na mão e então eu dediquei-lhe este poema. Tenho a tua imagem na ponta dos teus dedos, a tua oração nas contas de um terço. Sentavas-te no sofá, numa casa de qualquer casa. Ali ficavas dormente de cansaço. Ainda não tinha nascido e já te pressentia. Sinto a tua falta, mas nem sempre me lembro. Não pensar sempre em ti é viver o presente, a vida e os vivos que coabitam comigo mas quando uma ou outra noite me aflora, sem que me aperceba, inundas meus sonhos e deixas um vestígio de pena orvalhada sobre a renda do meu leito. Olha, que hermosa, <laughs> preciosa, preciosa. Uma boa que seguro, seguro que foi feiticeira com vos. Obrigadíssimos com Silvia Mota López, que nos